لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. upoznaj islam upoznaj svoga poslanika ja vali Bog poslanika men aslama jaslam wa bil jannati aglam osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja upoznaj svoga poslanika Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju. Upoznajmo svoga poslanika. La, la, la, la, la, la, la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala Allahu gospodaru svjetova Salavat sa na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Poštovani slušatelji Radio Naba Esselamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh محشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي Kao što ste mogli čuti u najavnoj špici, e, mnogi od nas traže sreću i e, kucamo na sva moguća vrata, ali istinska i prava sreća se može naći jedino u islamu i jedino praktikovanjem onoga što je Allah svan tala naredio u svojoj planetoj knjizi Kur'anu i e, čuvanje od onoga što je zabranjeno također u planetoj knjizi Kur'anu. Također, pored toga, čovjek mora i e, pratiti i izučavati siru posljednika sallahu alaihi wa sallam njegove hadise i kako je on u određenim situacijama postupao, da li u ibadetu, da li u nekim drugim stvarima, da bismo našli istinsku i pravu sreću, to je jedino ispravno rješenje. يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي من قديم Već smo treću noć u ciklusu, treća emisija u ciklusu koju organizuje džamija Kralj Favet pod nazivom Upoznaj svoga poslanika. Nešto više u večerašnjoj temi će nam reći naš gost na glasovan ta nagradi što se odazvao i što će u narednih sahati poslije družiti s nama na temu e, poslaniko, poslanikova umjernost u Ibadetu, a gost je Nezim Efendija Halilović Muderis. Muderis i uh, e, on će nam pričati kao što rekao posla Nikola umjerenost u Ibadetu a vi ćete se moći javljati kao i protekle dvije večeri na naš kontakt telefon 062-215-541 062-215-541 i postaviti pitanje putem SMS-a uh, dvije večeri smo vidjeli da je bilo dosta vaših pitanja, nadam se da će tako biti i večeras, a opet bih vas na početku zamolio da pitanja budu striktno vezana za temu i da ćemo prednost onim pitanjima koja budu vezana za temu. A još jednom ponavljam, tema je poslanikova umiranost u Ibadetu, neko nas proziva, već e, i to je znak da trebamo da vam kažemo ne možete nas direktno prozivati jer nećemo odgovarati na vaše pozive jer nismo u tehničkoj mogućnosti jedino možemo putem SMS-a s vama stupiti u kontakt to je da nam višajete pitanja putem SMS-a i mi ćemo vam odgovarati na pitanje قصور وفلاح وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل To je bilo to što se tiče kratke najave. Ja bih sada uh, prepustio riječ našem dragom bratu Nežem Efendiju Haliloviću Muderisu i da nam kaže nešto o temi poslanikova umjernost u ibadetu. شهيد حارب الكفار في كل البقاع يا جراحي يا جراحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Braći i sestre u islamu u okviru ciklusa predavanja na temu upoznaj svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam tema našeg noćešnjeg druženja na talasima radio nabe je poslanikova sallallahu alaihi wa sallam umjerenost u ibadetu. U poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vjernici, iskreni, pravi mu'mini imaju najljepši uzor, a njegova dijela i riječi nikada nisu dolazila u kontradikciju. Allah Rašanuhu u 21. ajetu sure Al-Ahzab kaže stidu billah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا vi u Allahu u poslaniku sallallahu alaihi wasallam imate najljepši uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Hrvišanhu je odabrao poslanika sallallahu alaihi wasallam za plemenitu misiju koja je u isto vrijeme milost ljudima kao što je milost i on sam kao prenosilac istine. Slanje poslanika sallallahu alaihi wasallam prema tome nije samo milost za ljude, već je milost za svjetove koji osjećaju veličinu istine kao što stoji u 107. ajetu sure El Anbiya. Stidu billah, oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Možemo da postavimo pitanje kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam milost svjetovima time što uspostavljajući Allah Jošanuhu zakon, odnosno šarijat, on uspostavlja red i mir na zemlji i dovodi ljudski rod u jedan harmoničan hod koji poznaje cijeli kosmos, a to je slavljenje onoga koji nema početka niti ima kraja. Govoreći o ummetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o njegovoj umjerenosti, odnosno o njegovom mjestu u odnosu na druge narode ili ummete al-Ršanu u 143. ajetu sure Al-Bekare kaže sredbillah, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا I tako smo vas stvorili srednjim ummetom, odnosno zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik sallallahu alaihi wasallam bude svjed, svjedok protiv vas. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je bio izložen raznim neprilikama od strane mušrika, mnogo božaca Mekke, neki vjernici, neki njegovi ashabi su govorili da na mušrike prizove Allahu Želešanu srđbu, a on to odbija jer nije poslat sa tim ciljem. A nebi Hureyra radijallahu anhu anahu qila li Rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem, prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu da je rečeno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Udu'u ala mušrikin traži kaznu uništenja mušrika od Allahu lašanhu Allahu poslaniće pa kal Inni lam uba'at la'anan va innama bu'ithu rahmeh Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio ja nisam poslat kao onaj koji proklinje već sam poslat kao milost ljudima. Ovo je pouka za one koji pozivaju istini da nakon najmanje prepreke na koju naiđu ne izgube nadu i ne počnu proklinjati, zadovoljavajući se time što su oni na pravom putu, a ostavljajući druge ljude. Islam od svojih pripadnika, pogotovo onih koji se posebno bave pozivanjem u Islam, bave davom, traži ustrajnost i čustinu. Etimološki ibadet znači pokornost i poniznost, a Ibn Taymije u poglavlju o ibadetu kaže din ili vjera sadrži značenje pokornosti i poniznosti, a obožava Allah Lešanu i njemu se pokorava, to jest pokorava mu se i predaje mu se, pa vjera Allahova je čisti ibadet, pokoravati se i biti poslušan samo njemu. Islam uspostavlja ravnotežu i umjerenost u svim oblastima i na svim horizontima. Ta opća misija Islama podrazumijeva da je ona misija koja obuhvata svaki prostor i obuhvata svako vrijeme, te da je primjenjiva za sve rase, klase i pojedince. Islam podrazumijeva normalan ljudski život, u kojem se Dunjaluk i Ahiret međusobno ne isključuju, ne isključuju već isprepleću. Islam nas uči kako treba živjeti i postizati dobra oba dva svijeta. Islam je vjera sredine i on, Islam, smješta ljudski život u jednu normalnu putanju. Islam ne zapostavlja Dunjaluk na račun Ahireta niti obrnuto u islamu se znaju prioriteti i ne smije se šteta činiti na račun nečeg drugog. Zbog toga je obaveza svakog muslimana da ukazuje na istinu i da u svemu nađe mjeru. Islam nije vjera koja je smještena samo u džamije i oni koji tako smatraju imaju pogrešno razumijevanje islama, jer je islam toliko snažan i toliko velik da se ne može smjestiti na uzak prostor, i on obuhvata kompletan ljudski život na oba dva svijeta. On mora da obuhvati širu i užu zajednicu i on nije opterećenje za, oni koji, za one koji ga ispravno razumijevaju. Islam nabilazi sve to i pruža mogućnost čovjeku da bude čovjek i da osigura svoje pravo, ali u isto vrijeme da štiti prava drugih. Zbog toga budimo dosljedni nosioci Islama i ukazujemo drugima na istinu, jer je to naša obaveza. Ukazujemo na to riječju, riječima i dijelom i budimo ponosni što nas je milostivi gospodar počastio Islamom u vrijeme kada čovječanstvo pati od mnogobrojnih zala. Buharija bilježi hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučava Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma kako da uredi svoj život i svoje obaveze. An Abdullah ibn Amr قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت بلى تنس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دوشا ويكود من صلى الله عليه وسلم يركا ومئ Obaviješten sam da provodiš noći u ibadetu, a da dane postiš. Rekao, da. Kale fe la tef'al, kum banim, ve sum ve aftir, fe inne li desedike alejke hakkan, ve inna li ajnike alejke hakkan, ve inna li zavdike alejke hakkan, fa inna li zavdike alejke hakka. Reče, nemoj to stalno činiti, nego i badeti noću i spavaj i posti, ali i mrsi druge dane, jer tvoje tijelo ima svoje pravo, oči imaju svoje pravo, gosti imaju svoje pravo i žena ima svoje, svoje pravo. فإنك عسى أن يطول بك عمر فإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن بكل حسنة عشر أمثالها فذاك الدهر كله Možda će se tvoj život uduljiti, pa ti je dovoljno da postiš od svakog mjeseca po tri dana, jer svako dobro djelo će biti desetorostruko nagrađeno, pa je to post cijelo vrijeme. Qal, فشددت فشدد علي فقلت فإني أتيق غير ذلك قال فصم من كل جمعة ثلاثة أيام Ja sam bio uporan i rekao sam da mogu podnijeti više, pa mi reče, posti od svake sedmice po tri dana. Kal, fašaddadtu fašaddid alej, fa kultu utiku gajra dalik. Rekao sam da mogu podnijeti više. Kale, fa sum sauma nabijillahi Davud, pa mi je kazao posti post Davuda, a.s. Kultu vama saumu nebiji Allahi Davud, upitao sam, a koji je to Davudov post? Kal niskud dehar, reče pola života, odnosno posti svaki drugi dan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj način je plijenio njihova srca. Plijenio je inače srca ljudi koji bi da je bio prema njima grub, od njega se razbježali kao što Allah Lešanhu govori o tome u 159.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 Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaju Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Napuštanje Islama i udovoljavanje svojim prohtjevima nije moglo naškoditi niti poslaniku sallallahu alaihi ve sellem niti ummetu jer se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem isključivo oslanjao na Allah zašanhu koji upravlja velikim svemirom ničije odmetanje od islama nije niti će naškoditi islamu nego samo dotičnom odmetniku koji će na dunjaluku doživjeti poniženja na hiretu bolnu kaznu u džahennemskoj vatri. Primicanje grijehu neminovno dovodi do njegovog činjenja isto kao što insekti koji kruže oko vatre bivaju na kraju njenom žrtvom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu brinući se za ummet da ne zapadne u sličnu situaciju u hadisu koji bilježi Ahmed kaže An Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Inna Allah lam yuharrim hurmatan illa wa qad alima annahu sayutalliuha minkum muttali'un Ela wa inni ahidun bi hujazikum an tahafatu fin nar katahafutil farashi abid dubab Nema niti jedne stvari koju je Allah zabranio a da nije znao da će to neko od ljudi promatrati a ja se bojim za vas da ne upadnete u vatru kao što to biva sa leptirom ili biva sa insektom koji kruži oko vatre. Umjerenost i blagost su dvije osobine koje treba da krase svakog iskrenog vjernika. Ovim pozitivnim osobinama upotpunjujemo svoj iman, svoje vjerovanje ili suprotno tome radimo na rušenju svoje vjere. Islam od nas traži da budemo umjereni i da se čuvamo pretjerivanja, jer je posljedica pretjerivanja gubljenja upute, odnosno skretanje sa puta Islama. Lelošanhu traži od nas da budemo umjereni i da olakšavamo kako sebi, tako i drugim ljudima, a u 185. ajetu sure El Bekare, Elšanhu govoreći o postu i o ruhsama, odnosno olakšicama koje su vezane za njega, kaže bih bila, yuridu Allahu bikum ul yusre, vala yuridu bikum ul usr. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Imam Ahmed prenosi od Amira ibn Urve da su ljudi došli da pitaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam govoreći o Allahu poslaniće imamo poteškoće u tome i tome, a on je kazao, inna din Allah yusr. Allahova vjera je u istinu lahka. I to je ponovio tri puta. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam više puta govori svojim ashabima. Ja ću ovom prilikom navesti predaju koju bilježi Buharija u sahihu, a prenosi je Anas ibn Malik. Anas ibn Malik anna nabija sallallahu alaihi wa sallam kol, prenosi Anas ibn Malik da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao jesiru vala tu asiru wa bashiru vala tu nefiru olakšavajte a ne otežavajte izazivajte smirenost a ne odbojnost dakle vjera islam je lahka ali je problem što je mi vrlo često svojim pogrešnim tumačenjem i svojim pogrešnim potezima činimo teškom i grubom. Mnogi vjernici opterećuju sebe iznad svojih mogućnosti, pa dolazi nakon toga do posrtaja. Koliko ljudi je snažno, žestoko prihvatilo vjeru, ali nakon toga nisu do kraja bili dosljedni u tome. Nažalost, većina nas pravi veliku grešku kada govorimo o islamu i islamskim propisima, jer najčešće govorimo o zabranama, odnosno govorimo o haramima, tako da onaj ko nas sluša, pogotovo onaj koji se tek susreće sa islamom i sa islamskim normama ponašanja, on stiče utisak da se islam uglavnom sastoji od zabrana. Međutim, ovako tumačenje islama u potpunoj je suprotnosti s navedenim principima islama. Poslanikova, sallallahu alaihi wa sallam, prvenstvena zadaća bila je da prijeni ljudska srca svojim govorom i svojom praksom i da ne prepada, odnosno da, da ne rastjeruje ljude. Najbolji uzor u blagosti je poslanik sallallahu alaihi wasallam koji je bio blag i drugima preporučivao blagost. Navešću dva primjera koji to lijepo ilustruju kada su židovi došli kod poslanika sallallahu alaihi wasallam jedne prilike kazali su mu Assamu alaik neka te zadesi smrt ili otrov na tebe poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovara ve alaikum i na vas kada je to čula hazreta Aisha radijallahu anha kazala je neka vas zadesi smrt i Allahovo prokletstvo pa poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže kaže polako Aisha, treba da blago postupiš, moja dova će biti uslišana, a njihova dova zaista neće. Drugi primjer njegove blagosti je da kada je jedan beduin došao i obavio malu nuždu u poslanikovoj sallallahu alaihi ve sellem skromnoj džamiji, prisutni ashabi su žestoko reagirali, a Omer ibn Hattab radijallahu anhu je isukao svoju sablju, želeći da mu osjeće glavu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se lijepo postupi sa ovim čovjekom iz pustinje, jer on ne zna pravila ponašanja i kazao je da se na to mjesto prospe voda. Ovdje bi mogli da postavimo pitanje kako bismo mi postupili u ovakvim i sličnim situacijama. Dakle, trebamo biti blagi prema svojim roditeljima, prema svojoj djeci, suprugama, komšijama, rodbini, vjernicima, pa i prema svim Allahovim veležanhu stvorenjima, prema ljudima i životinskom, pa i biljnom svijetu. Blagošću praktično pokazujemo i potvrđujemo odanost islamskim principima, a na taj način drugima dajemo lijepu sliku o vjernicima i o islamu. Islamski je princip olakšavati svim ljudima i nema ničega lošeg u tome da musliman u nekom ili nekim pitanjima slijedi ono što je sigurnije i što je teže. Međutim, ako bude stalno ostavljao olakšice i slijedio ono što je teže, onda će Islam postati vjerom poteškoća Allah subhanahu wa ta'ala želi ljudima od svoje vjere da im bude lahka i da bude prihvatljiva. Onaj ko posmatra pažljivo kuranske ajete i hadise i praksu ashaba, zapazit će da svi zajedno pozivaju olakšanju i uklanjanju poteškoća, zatim udaljavanju od ekstremizma i otežavanja. Navešću dva ajeta koji na to jasno upućuju. Prvi je šesti ajet iz sure El Maide, jel Al-Shanu kaže se billah, ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj. Allah ne želi da vam pričini poteškoće. A u 28. ajetu sure An-Nisa, četvrte kuranske sure, uzvišeni gospodar kaže, sredo billah, yuridu Allahu an yuhaffita ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah želi da vam olakša a čovjek je stvoren kao slabo, kao nejako biće. Također postoji mnogobrojni hadisi koji postiču na olakšanje i udaljavanje od žestinje i pretjeranosti, a ja ću navesti neke od njih. Zabilježeno je da poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi god bio u mogućnosti da bira od dvije stvari, on bi odabrao lakšu ako nije bila zabranjena, i ova predaja je mutefak aliha. Jednom prilikom je rekao Muazu radijallahu anhu kada je odulio učenje u namazu dok je bio imam da ti dovodiš ljude u iskušenje o Muaze i to je ponovio tri puta. To znači da strogost prema ljudima i stalno traženje od njih da radi ono teže za njih je pitna i stavljanje u kušnju Iz ovog primjera možemo izvesti zaključak da je dopušteno čovjeku da bude strog prema sebi, tražeći ono što je savršenije i potpunije, ali činjeći na file. Ali mu nije dozvoljeno da to traži od običnog svijeta, jer će ih tako svjesno ili nesvjesno rastjerati od vjere i dovesti u iskušenje. Ali to da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi bio sam imao dug namaz. Zabilježeno je da bi toliko dugo u namazu uveče kada bi sam klanjao ostajao tako da su mu, da su mu oticala stopala, a Iša radijallahu anha je govorila o Allahu poslaniće, zbog čega to činiš kad je tebi oprošteno sve ono što si učinio prije i poslije, a onda je on odgovorio, efela ekunu abden šakura, zar da ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Međutim, kada bi poslanik sallahu alaihi wa sallam klanjao, odnosno imanio svojima shabima, on bi imao vrlo kratak namaz. On je tu praksu naredio i onima koji će doći poslije njega ovim riječima. Kada neko od vas bude klanjao ljudima, neka skrati, a kada bude klanjao sam, neka odulji onoliko koliko god hoće. Prenosi Ebu Huzeyfa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao divna li je umjerenost u bogatstvu i divna li je umjerenost u siromaštvu i divna li je umjerenost u ibadetima. عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال يا inni la ta'akharu an salati صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا prenosi Ibn Mesud radijallahu anhu da je jedan čovjek došao kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kazao u Allahu poslaniće ja kasnim na sabah namaz zbog toga što taj i taj dulji u namazu, odnosno zbog toga što imam koji predvodi džemat dulji sa učenjem. Tema ra'eitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fima mu'idatin ašadda ghadaban minhu jevma idin tumma kalu pa nisam vidio poslanika sallallahu alaihi ve sellem da sa više ljutnje govori kao što je govorio toga dana, pa je kazao, inna minkum munakfirina, fa ejukum ma salla bin nas fal jetađavaz, fa inna fihim udda'i fa val kabir, fa dal hađa. Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao, među vama ima onih koji rastjeruju, ko od vas bude predvodio džemat, neka skrati, jer među vama ima slabih, ima starih, ima oni koji žure, odnosno imaju neku potrebu. I svega što smo naveli vidimo da je olakšanje uvijek potrebno, poželjno i naređeno u islamu, a posebno danas kada su vjera i iman kod ljudi slabi, kada je materializam zavladao svijetom i kada je nemoral toliko, toliko raširen i skoro postao normalan da se smatra osnovno, osnovom ljudskog života, a moral se smatra izuzetkom i kada je vjeru postalo teško držati isto kao žeravicu u ruci. Sve ove stvari traže i zahtijevaju olakšice i olakšanja. Zbog toga su islamski pravnici za ovakve situacije u kojima se danas nalazimo i njima slične donosili pravila u kojima stoji da se koriste, koristimo određenim olakšicama. Oni koji kroče ovim putem ili koji se pripremaju da krenu, moraju da upoznaju, razumiju i zapamtije ovaj znak na putu dade pozivanja u islam, koji zahtjeva da, slijed, da slijedimo kuranski program i kuranske metode, Allah u 125. ajetu govoreći o pozivanju u čistu Allahovu vjeru kaže Stigbillah Udu'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mava'idati na hasanati va džadiluhum billati hije ahsan na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj. Ako pažljivo proučimo i prostudiramo ovaj ajet, vidjet ćemo da on upućuje na lijepu raspravu, odnosno on govori da raspravljamo na najljepši način, što znači ako postoje dva načina raspravljanja, jedan lijep, a drugi ljepši, onda nam je dužnost da upotrijebimo ovaj koji je ljepši. Tako, na primjer, ako se sa nekim raspravljamo, prvo moramo da iznađemo neke zajedničke tačke koje se nalaze između nas, a onda da to bude polazna osnova sa koje ćemo krenuti dalje, da ne primjenjujemo metod koji uglavnom mi vrlo često primjenjujemo, a to je da se uhvatimo za ono što nas razdvaja, odnosno što nas udava, udaljava i da naravno na, na, na tome baziramo našu diskusiju, odnosno našu raspravu. Allah u 46. ajetu sure Al-Ankebut kaže Sid billah Vela tuđadilu ahlal kitabi illa billati hije ahsan illa allazina zalamu minhum wa kulu amanna billadhi unzila ilayna fa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun i sa sledbenicima knjige raspravljaj na najljepši način ne sa onima koji su nepravedni i reci mi vjerujemo u ono što se objavljuje vama a naš Bog je i vaš Bog on je jedan i mi se njemu pokoravamo ako se ovako traži od muslimana da pozivaju i raspravljaju sa nemuslimanima kako tek treba da muslimani raspravljaju sa drugim muslimanima s kojima ih veže islamsko bratstvo. Neki ne pravi razliku u dostavljanju istinije mudrošću i grubošću, iako među njima nema nikakve povezanosti. Imam Gazali u poglavlju o naređivanju dobra i sprečavanju zla u svom poznatom dijelu Jaulumi Din veli naređivati dobro može samo ko je blag u onome što naređuje, blag u onome što zabranjuje ako je obazriv u onome što naređuje, obazriv u onome što zabranjuje, ako je fakih u onome što naređuje i fakih u onome što zabranjuje. Dalje se navodi da je neki čovjek ušao kod halife Muna grubo, neuljudno i neobazrivo, od njega tražeći da radi dobro i da se kloni zla, ne znajući da svako mjesto i situacija mora imati obraćanje i govor koji mu odgovara. Halita Me'mun je na to kazao, o ti, budi blag u svome nastupu, jer je u istinu Allah subhanahu wa ta'ala poslao onoga koji je bolji od tebe, onome koji je gori od mene. Kaže, poslao je Musa alaih selam i Haruna, njegova brata. Oni su bili bolji od tebe, a poslao ih je faraonu koji je bio gori od mene i Allah je njima naredio. Otan Abu Shanhu govori u 43. i 44. ajetu suri Taha, stajd billah, izheba ila Firauna innehu taga, idite faraonu, on se u istinu osilio. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فمبلاغيم ريچما говорите не били он размислио и не били се он покаяо on هو Zalešanhu od nas traži umjerenost u svemu, pa i kada je u pitanju materijalno dijeljenje ili davanje, o čemu Zalešanhu govori 67. ajetu suri Al-Furqan, se والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما i oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare već se u tome drže sredine Buharija prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao kada počnem sa namazom ja poželim da oduljim namaz ali čim čujem plać djeteta ja skratim namaz kako bi olakšao dječjoj majci. Muslim prenosi u svome sahihu da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada bi učio Kur'an predvodeći ljude u namazu radio, radije učio kraće nego duže ajete iz Kur'ana a Iša radijallahu anha kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi pokretom ruke upozoravao ljude od pretjerivanja na primjer spajanja dana tokom posta bez iftara i ljudi bi mu tad kazali ali i ti to činiš a on bi odgovorio ja nisam kao vi mene moj gospodar hrani odnosno on mi daje hranu i piće Hvala se u podgledu izvršavanja šarijatskih propisa su vrlo važan segment islama i te olakšice su posebno naglašene u tri slučaja. Prvi je u namazu, na način da se četvrorekatni namazi se skraćuju na dvorekatne, to se odnosi na podnje i kindiju i jaciju namaz, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže to je sadaka od Allah zašanuhu sadaka, pa prihvatite njegovu sadaku. Olakšica u pogledu skraćivanja rekata ide i dalje, pa se omogućava pored skraćivanja i spajanje namaza, namaza podne i kindne, spajanje namaza kao što su podne i kindija i spajanje akšama i jacije i to u vrijeme jednog ili drugog namaskog vremena. Bolesniku i staroj osobi je dozvoljeno da e, klanjaju sjedeći, da klanjaju ležeći na boku ili da klanjaju na leđima u skladu sa svojim mogućnostima. Ako bolesnik ili putnik ne mogu, ne mogu da koriste vodu, ili e, ako bi korištenje vode prouzrokovalo e, pogoršanje bolesti umjesto abdesta se uzima tejemu. Amr ibn As radijallahu anhu je u bitci za Selasil usno doživio poluciju pa je zbog straha od prehlade umjesto gusula kupanja on je uzeo tejemum i klanjao je sa svojim drugovima sabah namazom. To se nije dopalo njegovom društvu, pa su spomenuli taj slučaj poslaniku sallallahu alaihi wa sallam koji je kazao Amre, klanjao si sa tvojim drugovima nečist, klanjao, klanjao si dunub, a Amr ibn As radijallahu anhu je odgovorio Sjetio sam se riječi uzvišenog gospodara Vela taktulu nefse, vela taktulu anfusekum inna Allahe kane bikum rahima ne ubijajte sami sebe zaista je Allah prema vama milostiv ovo je 29. ajet sure An-Nisa pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam samo nasmijao i nije ništa kazao. Kale ibn Umar radijallahu anhuma safertu ma'an nabiji sallallahu alaihi wa sallam بأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها Išao sam na put sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sa Abu Bekrom, Omerom i Osmanom, pa su klanjali podne i ikindiju po dva rekata i nisu klanjali ništa ni prije ni poslije. Kada su u pitanju pomenute olakšice, one se vežu za sve mezhebe, a posebno kada je u pitanju naš hanefijski mezheb, po našem hanefijskom mezhebu dužnost je musafira putnika da skrati namaz, a naravno da postoji mogućnosti spajanja namaza. Druga olakšica je olakšica u borbi, također se odnosi na skraćivanje namaza i klanjanje na jahalici, ako se e, vojnici e, plaše od napada neprijatelja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao izvidnicu konjanika da izvide i ispitaju vijesti o neprijatelju, a on je ostao klanjajući sabah namaz i povremeno se okretao u pravcu iz kojeg treba da stignu konjanici, iako je on zabranio okretanje, okretanje u namazu, a u namazu je bila njegova sreća i ugođaj za njegovu dušu. Zatim, kada je u pitanju e, treća olakšica, to je olakšica u postu, gdje putnik i bolesnik imaju pravo da mrsje u toku Ramazana, a poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Allah voli da se koristite olakšicama kao što mrzi isto da činite grijehe, a ovaj hadis prenosi Ahmed. A nebi Hureyre, النبي صلى الله عليه وسلم قال prenosi Abu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة فشيء من الدلجة Vjera je olakšica i niko od vas neće pretjerivati, a da ga to neće savladati. Budite umjereni, trudite se da činite dobro, obveseljujte, činite ibadet u svakoj prilici, pa makar to bio mali dijelić noći koji ćete provesti u ibadetu. U drugoj predaji koji, koji prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Ela helekel mutanebti'un Prokljeti bili oni koji pretjeruju. A nebi vakid al-lejfi an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam بينما هو جالس في المسجد فالناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا prenosi Abu Vakid al-Lejsi da su kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam sjedili ashabi u džamiji pa su došla trojica ljudi. Dvojica su prišla dok je jedan otišao. Jedan od ove dvojice koja su ostala je vidio slobodno mjesto u halki pa je sjeo na to mjesto. Drugi je sjeo iza njega, a treći je otišao. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال fela uhdirukum ani neferi telate. Kada je poslanik sallahu alaihi wasallam završio govor, on upita, hoćete li da vas obavijestim o ovoj trojici ljudi? Emma ahaduhum fa ewa ila Allahi fa avahu Allah, fa emma l'akharu fa stahja fa stahja Allahu min, fa emma l'akharu fa a'rada fa a'rada Allahu an. Što se tiče prvog čovjeka, onoga koji je sjeo u halku na slobodno mjesto, on se približio Allahu i on se njemu približio. Onaj koji je stao, koji je sjeo iza halke, on se postidio i Allah Žešanu mu se njega postidio. A što se tiče, tiče trećega, on se okrenuo i Allah se od njega okrenuo. Jedne prilike je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na putu sa ashabima, pa kada su zastali da pripreme hranu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih rasporedi ko će šta raditi, a on je ustao da sakuplja drva. A sadi su od njega tražili da odmori, a on je to odbio, govoreći Allah mrzi čovjeka ko se izdiže iznad drugi, odnosno inna Allah ar rajula yata'ala ala rifaqih. On je prvi nazivao selam, Prvi je započinjao razgovor sa ljudima, posljednji bi povlačio ruku prilikom rukovanja, a kada bi došao na sjelo, sjeo bi tamo gdje je bilo slobodno mjesto i nije dozvoljavao da mu se ustaje na noge, niti on drugima ustajao. On je išao na pijacu i nosio je svoje stvari govoreći, ene eula bi hamliha, ja sam najpreći da nosim, da ih nosim, odnosno da nosim svoje stvari sa shabima je zajedno gradio džamiju u Kubavu i s njima je zajedno kopao Hendek, a bio je isto vrijeme komandant, odnosno bio je predsjednik. Oblačio je običnu odjeću i sam je krpio svoju pocijepanu odjeću, jeo je sa siromasima i rado se odazivao na pozive siromaha. Pazio je siromahe i u tom smislu je i sljedeća predaja koju prenosi Ebu Umame radijallahu anhu. Inna agbata eulijae indi la mu'minun hafiful hazi, ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه فيطاعه في السر وكان غامدا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر ala dalika. Najdraži moj štićenik je siromašni rob, vjernik, koji mnogo obavlja namaz, koji iskreno robuje svome gospodaru, koji je u svakoj prilici neprimjećen i ljudi ne pokazuju na njega prstom, njegova nafaka je oskudna, a on trpi. ثم نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه Zatim je udario rukom i kazao, njegove želje će biti brzo ispunjene, za njim će se malo plakati i on iza sebe ostavlja malo imetka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče ashabe da čini dobro, makar to bila po našem mišljenju beznačajna, bezvrijedna stvar, a to je sklanjanje nečega sa puta što smeta prolazniku. U tom smislu je i hadis koji bilježi muslim u sahihu, a hadis prenosi Abu Huraira radijallahu anhu, الإيمان بدع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله فأدناها إماتة الأذى عن الطريق فالحياء شعبة من الإيمان إيمان سساسي od 70 i nekoliko stvari. Najbolja je nema drugog Boga sem Allaha, a najmanja je uklanjanje onoga što smeta na putu, a stid je dio imana. Prvo se jenas ibn Malik, radijallahu anhu, sjedili smo kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada je kazao, sada će se pojaviti jedan čovjek od stanovnika dženneta, pa se pojavio jedan ensarija čija brada je bila mokra od abdesta, a u lijevoj ruci je nosio nanule. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ponovio isto i narednoga dana, pa se pojavio isti čovjek kao i prvi put, pa kada je došao treći dan, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao ono što je rekao i prethodnog dana. Potom se pojavio isti čovjek, pa kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem otišao za tim ensarijom je krenuo Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma govoreći mu Moj babo se na mene naljutio pa sam se zavjetovao da neću u kuću ući tri dana pa ako mi dozvoljavaš da se sklonim kod tebe dok to vrijeme ne prođe. On se složi s tim da je Abdullah radijallahu anhu ostao kod njega tri noći ali nije vidio nikakav poseban ibadet u smislu obavljanja na fila. Kada bi se probudio iza sna, samo bi spomenuo Allahovo ime i prekrenuo bi se na drugu stranu i tako bi spavao sve do zori. Abdullah od njega nije čuo ružna govora. Nakon tri dana Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma mu reče da, je njegov, da se njegov babo nije naljutio na njega, već je zbog toga što je čuo poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako je tri dana uzastopno ponavljao isto, a potom bi se on pojavljivao odlučio da vidi šta to on čini od ibadeta i dobra, da bi i on to činio, ali nije ništa činio posebno. Ensarija odgovara, to što si vidio, to je to. Pa kada je krenuo Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, reče mu, ali u meni nema podlosti niti prema jednom muslimanu, niti zavidim nekome od ljudi kome je Allah dao dobro više od mene, od mene pa je Abdullah kazao, to je u istinu pravi razlog. Poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje Ebu Zerra radijallahu anhu Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi sayyi'ata al-hasanata فخالق الناس بخلق حسن boj se Allaha ma gdje bio poslije učinjenog lošeg dijela učini dobro jer će ga ono izbrisati i lijepo se ponašaj prema ljudima upitan je poslanik sallahu alaihi wasallam šta će ljude najviše uvesti u džennet i vatru pa je odgovorio Al-đenne faqal takvallahi ve husnul huluk huluk najviše će u džennet ljude uvesti takvalu odnosno bogobojaznost i lijepo ponašanje ve suilan ekferima yudhilun nasen nar faqala al femu vel farđ pa je upitan šta će najviše ljude uvesti u vetru pa je odgovorio uvešće usta i stidna mjesta Braćo i sestre, budimo od onih koji olakšavaju drugima, a ne otežavaju. Budimo od onih koji se voli u ima Allah i nikome ne činimo nepravdu i pripremajmo se za dan, za smrt i u isto vrijeme za dan polaganja računa na sudnjem dan. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušatelji, imali ste priliku slušati izlaganje našeg večerašnjeg gosta Nežim Efendije Halilovića na temu poslanikova umjerenost u Ibadetu. E, nekoliko poruka vaših e, smo dobili gdje ima i <clears throat> zanimljivi pitanja. Očekujemo i dalje vaša pitanja putem naše kontakt telefona 062 215 541 062 215 541. Sada ćemo se odmoviti kratko uz e, Ilahiju i onda ćemo nakon toga nastaviti. Ej ašici hodce amo da čujemo pogledamo kakvo nam je naše stanje خود ایده ما گر نرانم خوانم یه نشستانیم خود ایده ما گر نرانم Dunia mu bardzo prociwania, wieczno i kuci doci. Sutra słońce się i zaci, Naskie owiele się naci. Sutra sunca će izaći, naske odjene će naći. Poštene slušatelji, nakon kratke pauze čuli ste nešto malo ilahija. Mi nastavljamo dalje, slušatelje da radi na Abba 107.2. Prvo pitanje glasi, koji je najosnovniji ibadet koji čovjek mora da obavlja? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu kaže: "Bunyal Islam ala khams, e, Islam je sagrađen i sazdan na pet stvari, na pet stubova ili temelja. Šehadet en la ilaha illallah wa anna Muhammed Rasulullah, e, šehadet e, svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi wa sallam posljen Allahu poslanik, ve iqam salah, E, u obavljanju namaza ve i ta i zeka u davanju zekata va sa umi ramadanu u postu mjeseca ramazana ve hađil bejti men iste ta'a i lehi sabila i e, u e, činjenju hađa ili obavljanju hađa za one koji imaju mogućnost za to nakon šehadeta znači na prvom mjestu ovdje u ovom, u ovom hadisu je spomenut namaz naravno i ostali stubovi islama kad u pogledu ibadeta su vrlo važni kada je u pitanju ibadeta općenito E, najvažnije za čovjeka muslimana je da e, obavlja ono što je farz, odnosno ono što je strogo naređeno e, i o tome bi upravo trebalo govoriti pogotovo u ovom našem vremenu, vremenu trke i dinamike e, da, da bi na taj način postati ljude da izvršavaju Allahove farzove jer ćemo na sudnjem danu biti upravo pitani, biti pitani da li smo izvršavali ono što je naša stroga, stroga obaveza. E, skoro sam razgovarao sa jednim pokojnim našim e, bratom koji e, radi u vulkanizerskoj radnji i kaže da mu vrlo često promakne e, podne nama zbog toga što u tom, tom periodu, u to vrijeme e, upravo ima najviše, najviše ljudi koji, e, kojima je potrebno da, e, da izvrši određeni, određeni posao na, na autu. E, kazao sam mu da e, to ne smije sebi dozvoliti, on on kaže da mu je dugo da e, ide u džamiju, da mu je daleko, da treba da se presvuči, ali u isto vrijeme i kada želi da klanja tu na, na radnom mjestu da mu to oduzima vrijeme jer se radi o deset rekata ja sam ukazao e, da je njegova stroga obaveza njegova dužnost da obavi ako nije u mogućnosti da, da obavi obavi sunnete e, i prije i poslije, poslije farza da izvrši četiri rekata farza jer će na taj način da skušte Allah Lušanuhu Allah Lušanuhu milosti E, I dalje pristižu pitanja. Drugo pitanje, može li se razdvojiti vjera od svakodnevnog života ili je to jedno te isto? kada je u pitanju e, praktikovanje islama, odnosno e, čvrsto vjerovanje u Allahu Šanhu, e, znači vjera je neodvojivi e, dio našeg, našeg života, tako da e, vjera e, prožima, prožima svaki naš pokret, svaki naš posao, svaki naš ibadet, pa i redovne, redovne postove. E, mi čak kada govorimo o ibadetima smatramo da je ibadet e, samo ono što je strogo vezano za vjerske propise, poslanik sallallahu sallam u hadisu kaže da se u ibadet, e, u ibadet smatra e, i to da čovjek nahrani, nahrani svoju porodicu, nahrani svoju ženu, da nahrani svoju djecu i to se smatra nekom vrstom ibadeta ako to naravno čovjek, e, čovjek čini u ime, ime svog gospodara pa čak u jednom hadisu stoji da je intimni odnos sa svojom, svojom suprugom da se i to može smatrati ibadetom pa su pitala ashabi kako, kako to može da se smatra ibadetom onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao a šta misliš da je on to učinio na eh, nedozvoljen nedozvoljen način Vezano za novotarije i sunet, možete li nam reći koje stvari čovjek treba raditi za svoga umrlog, a da od toga ima koristi umrli? Danas kada uporedimo neke stvari što muslimani praktikuju, ima velike sličnosti sa onim što rade druge vjere. Na primjer, sedmine, četrdesnice, godišnjice, ukrašavanje mezara, cvijeće, svjetlu sob gdje je neko preselio i sl. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu uh, kaže iza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa fi thalath uh, e, čovjek kada preseli kada umre kada napusti ovaj svijet prestaje mu se pisati dobra djela osim u tri slučaja sadakatin jariyan ako je ostavio trajnu sadaku ev ilmin yuntafa bih ili ako je ostavio neko znanje sa kojim se uh, ljudi koriste i nakon njegove smrti e u salih salihin jedu ili ako je iza sebe ostavio e, ili potomke ako je ostavio ili e, djecu koja mole uzvišenog gospodara e, za svoga, svoga roditelja znači to su te tri stvari koje poslanik sallahu alaihi wasallam spominje i koje traju i nakon e, nakon smrti, smrti čovjeka ono što e, bi mogli posebno ovdje naglasiti a to je e, doba e, odnosno sjećanje dovom e, svoga umrlog na prvom mjestu svog, svog umrlog e, roditelja pa i svojih umrlih, umrlih e, predaka e, i da e, na taj način obraćaju se uzvišenom gospodaru molimo e, gospodara svjetova da e, olakša taj e, hajatul barzahije ili život, život u kaburu do proživljenja i da odlišanu olakša polaganje, polaganje računa na sudnjem danu. U našim prilikama u, mi, e, u kojima mi živimo e, imamo e, mnogo e, možemo da kažemo e, ružnih stvari koje su se uh, uvriježile uh, u, u, u naše, naše živote i iz dana u dan one se sve više, više praktikuju u određenom smislu možda postaju kao uh, neki, ne, neki vid uh, obaveze, obaveze za, uh, za porodice. Kada je uh, Džafer e, radijallahu anhu Amidžić poslanike sallallahu alaihi wa sallam u jednoj bitaka preselio onda je Muhammed Islam kazao e, pripremajte Džaferovoj porodici e, hranu ili hrante njegovu porodicu do narednih sedam dana e, jer je njegova, njegova porodica pogođena njegovom smrću e, u Bosni i Hercegovini prije 30-40 pogotovo više godina e, se zna pogotovo u e, E, seoskim sredinama je bio običaj da nakon e, smrti umrlog da upravo komšiluk donosi hran toj porodici e, i da oni koji dođu, dođu sa strane, znači vrlo kratko se zadrže kod porodice i da ako imaju potrebu, potrebu za jelom da to učinje negdje, negdje u komšiluku i da apsolutno ne opterećuju, opterećuju porodicu. U našim prilikama, nažalost, nakon, naš, nakon dženaza koje se obave u našim kućama, odnosno u kućama naših umrlih, se E, e, pripremaju ručkovi koji da, da ljudi ne znaju zbog čega su došli tu i, i, oni koji iznenada došli u tu kuću mogli bi da pomisli da se eventualno ne radi možda o veselju a ne da se radi, e, radi o žalosti. E, kada je u pitanju znači, obilježavanja dana e, smrti, e, odnosno e, se, sedmine ili četiresnice ili, ili, ili pola godine, e, to su e, novotarije koje nisu bile prisutne u Bosni i Hercegovini koje su uzele maha otprilike u zadnjih e, 10 ili 20, 20 godina, godina e, na imamima, odnosno na službenicima islamske zajednice, naravno da e, govori, govori o tome da su to e, nove stvari, stvari koje nisu bile, e, bile prisutne, prisutne ranije ranije e, i naravno da pokušamo da utječemo na vjernike, na muslimane, da e, svoje živote ustađujemo e, e, po e, principima islama. Želio bih pitati koliko je najbolje rekata krenuti za noćni namaz, šta na njima učiti i trebali ostaviti vitr namaz da se kranja iza noćnog namaza? Što se tiče e, salatu lejli, odnosno noćnog namaza, to je e, sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam koji je on e, redovno, redovno činio. E, može da se klanja dva rekata i, i, i, i više, dva do dvanaest ili dvadeset rekata, znači koliko, koliko ko može. E, nema e, nikakvog e, propisa znači, e, šta se uči na, na, na tim rekatima, ali e, preporučljivo ovaj je da se što više, što duže zadrži na ruku i na seždi i naravno da se i nakon namaza da se e, E, da se uči uči dova. Muhammed Islam je praktikovao da e, no, da vitr ostavi znači e, pred kraj noći i da ga faktički klanja poslije, poslije noćnog namaza za one koji se plaše da neće da se neće probuti odnosno da će možda prespati, prespati vitr namazom da je bolje da ga klanjaju prije spavanja kako ne bi doveli, doveli u pitanje znači ovaj namaz. S obzirom na napade na islam i muslimane, može li nam vaš uvažen gost reći kako običan musliman da se postavi u takvoj situaciji? E, svi mi ćemo na kraju kreva u uh, shodno naše, našoj poziciji u društvu, našem, našem manet koji smo preuzeli uh, imati određenu, određenu odgovornost uh, u smislu uh, E, odbrane od tih ili stajanja, stajanja e, odbrane od tih napada koji su sve više, više prisutni, odnosno E, u odbrani od te neke opće islamofobije. Kada je u pitanju obični, obični čovjek, e, on će naravno ako nije u poziciji da e, reagira u smislu da nešto demantira ili ako nije u poziciji da opovrne bilo javno ili u nekom, nekom širem krugu, onda je dužan da u krugu ljudi sa kojima sarađuje, sa kojima djeluje, sa kojima, sa kojima radi, znači da ukaže na opasnost, opasnost na napada na muslimane, odnosno na opasnost, opasnost napada, napada općenito, općenito na islam, Allah ne zna. 062-215541 062-215541 je naš kontakt telefon možete i dalje slati vaša pitanja putem SMS-a sljedeće pitanje glasi koliko mi u Bosni i Hercegovini slijedimo poslanika sallahu alaihi wa sallam smatram da e, su bošnjaci imajući u vidu da teško vrijeme kroz koje smo a, prošli e, dobrim dijelom e, ipak sačuvali e, tu primjenu praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosno e, slijedeње slijedeње sunneta e, problem je e, bio ti ta tri protekla e, društveno politička sistema u kojima e, E, su muslimani vjernici bili pod nekom, nekim stalnim pritiskom kroz, e, pod stalnim, stalnim presijama e, tako da ovo neko vraćanje islamu od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu pa na ovamo je sasvim jedan normalan, normalan slijed ja opet kažem da kada je u pitanju istijeđenje sunnata poslanika sallallahu alejhi da e, da e, to slijedeње treba da, da, da ima mjeru i da u ostalom e, iz ovog predavanja koje smo imali u kojem se govori o, o tome da Muhammed sallallahu alejhi preporučuje umjerenost u ibadetima i da je on kada je u pitanju kada su u pitanju dvije dozvoljene stvari uvijek birao onu koja je koja je lakša da bi na taj način podučio podučio svoje svoje ashabe. E, ja se nadam da će, da će buduće generacije bošnjaka se još snažnije pridržavati sunneta e, i da će na taj način jačati, jačati međusobne veze i da će jačati, jačati međusobno bratstvo i da ćemo e, prelaziti preko eventualnih nesuglasica i nesporazuma na jedan islamski način onako kako je to Muhammed Islam radio zajedno s svima svami. Bogatstva ovog bi času dao Kad bi Meku gledao Pored kjade kad bi stao Allah, Allah, Allah, ja Allah شانا سجد بهرابو پاؤ ساسو زماؤ ذكرو يشي صبيح الله الله الله سعادا و بیختاری آسه او زنا سودا یچناسی سوم رب ماریاس الله Allah da nagradi sve vas zbog truda koji ulažete na širenu istine, a posebno večerašnjeg gosta izdrživog Allahovog roda. Sljedeće pitanje evidentno da bošnjačke porodice su u krize. Da li je osnovni problem u neizršavanju propisanih i valjeta? E, Bošnjačka e, porodica je e, razbijena iznutra i naravno za e, uzroci za to se mogu tražiti u, u mnogo faktora, odnosno u mnogo, mnogo elemenata. Prvo imamo taj neki postratni sindrom koji je prisutan u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo vrlo negativnu ulogu, ulogu medija, negativnu ulogu, ulogu sredine. E, imamo e, negativnu e, ulogu, možemo da kažemo i u ovom odgojno obrazovnom procesu gdje u stvari djeca u našim, našim školama su sve više izložena, izložena tim raznim izazovima gdje u stvari po mišljenju nekih pedagoga djeca bez obzira što e, žive zajedno u porodičnim domaćinstvima sa svojim roditeljima, stvari žive posebne neke svoje svjetove iz razloga što e, zbog udovoljavanja ili pretjeranog udovoljavanja našoj, našoj djeci, u stvari djeca e, žive taj neki svoj poseban, poseban život jer danas djeca imaju svoje posebne sobe, imaju kompjutere, televizore, vokmene, e, mobitele, e, imaju, imaju sve što im, što im je potrebno, tako da e, skoro kada sam razgovarao sa jednim, jednim prijateljem Bošnjakom, onda mi kaže kako mi djeca e, odrastaju, u stvari sve više osjeća, e, sve, sve više doživljavam, odnosno mene djeca doživljavaju kao neku vrstu bankomata, odnosno e, od mene samo traže novac za ono što im je, što im je potrebno i ništa, ništa, ni me drugo ne pitaju. E, znači, postoji mnogo faktora koji e, razbijaju našu, našu porodicu iznutra. A, jedan od osnovnih razloga je upravo udaljavanje od islama, odnosno izrašavanja Allahovi eh, Allahovih propisa. Žalosno je da je sve veći broj razvoda da je da je, da je veliki broj e, bambračne djece da je veliki broj e, broj e, pobačaja da je e, jednostavno e, nemoral zavladao zavladao u društvu tako da to e, oboljelo društvo treba treba liječiti a najbolji lijek, lijek je upravo u vraćanju islamu odnosno u pojašnjavanju islamskih propisa a to pojašnjavanje e, uz praktično djelovanje naravno najdjelotvornije i najbolji najbolji način e, način ovaj, e, utjecaja na pojedinca i na širu, širu zajednicu. Da li se vaš gost slaže sa mnom, e, njegovo mišljenje jako cijenim, da lošem stanju našem društvu doprinose mediji, skoro pa ništa nema edukativno. Na našim medijima možemo u većini slučaja vidjeti nasilje, nemoral i slično, čak i crtani filmovi su takvi da stalno se vidi nasilje i kako da se utiče na to mediji imaju vrlo e, negativnu, negativnu ulogu, apsurdno je, a mislim da je to jedinstven slučaj, možda u, u još u nekim zaostalim zemljama ili zemljama trećeg svijeta može se naći u dnevnoj štampi, e, mogu se naći reklame e, koje, ne, koje postiču na e, izravne kontakte e, sa, sa, sa osobama ili takozvani hotline, e, gdje e, imaju, imaju vrlo razvratne fotografije u, čak, čak u dnevnoj, dnevnoj vrlo tiražnoj, tiražnoj štampi što se ne može jednostavno desiti, desiti u nekim razvijenim zemljama e, gdje jednostavno i u elektronskim medijima čak u, u vrijeme kada su e, roditelji na poslu E, u to e, vrijeme e, prije podne ili neposredno poslije, poslije podne na televizijskim kanalima se prikazuju vrlo razvratne serije, prikazuju se filmovi gdje imaju, imaju vrlo obavne scene koje naravno negativno utječu na djecu, a u to vrijeme djeca jednostavno nisu pod kontrolom, kontrolom svojih roditelja. Tako da mediji i tekako negativno utječu na, na formiranje eti, znači, mladi, mladi ličnosti, odnosno formiranje, formiranje naše djece i o tome bi naravno trebalo povesti računa e, i potruditi se da e, u nekom, nekim zakonskim okvirima da se e, obezbijedi da makar u toj dnevnoj, dnevnoj štampi ili u elektronskim medijima bar u nekom, nekim terminima u danim terminima da bar nema onoga što poziva na razlat ili što poziva na nasilje upravo kada su u pitanju čak i crtani najobitniji crtani filmovi i oni u stvari sve više imaju elemenata, elemenata nasilja ili elemenata razvoja, tako da to i tekako negativno, negativno utječe na našu omladinu. Ja, obzirom da vrlo često koristim gradski prijevoz, e, vrlo rijetko e, mogu da, da, da, da uđem u, ili u trolejbus ili u tramvaj ili, ili u, e, u neko drugo prijevozno sredstvo javnog, javnog prijevoza, da, da tu negdje u blizini ne bude neki mladić ili djevojka koji e, na bok nas slušaju takvu, takvu e, tešku e, muziku ili, ili ta, sa takvim, takvim ubitačnim ritmom Allahom da meni koji sam udaljenosti nekoliko metara od te osobe smeta, kar šta se to u stvari u glavi ovaj, dešava tog, tog mladića ili djevojke, to samo, samo oni znaju. Znači, bilo je negativna, negativan naboj koji je prisutan, e, prisutan općenito u medijima, pa i u samoj, samoj sredini, tako da e, to naravno i takako negativno utječe na, na formiranje tih mladih ličnosti. 062 215 541 Eh, u tog predavanja su spomenute eh, neke olakšice gdje treba olakšavati svoju vjeru. Pitanje glasi, gdje je granica olakšica? Na primjer, neko kaže, ne moraš se ti pokriti, bitno je da vjeruješ Allah subhanu ta'ala. Drugi kažu, bolje je i da dotična osoba puši cigaretu, već da se drogira. Olakšice o kojima smo govorili u predavanju ne odnosi se na ovo, kada je u pitanju pokrivanje, naravno da je tu širijanski propis do kraja jesan i tu e, nema agma koji može da e, na kraju krajeva da da neko, neko pojašnjenje ili da, da na kraju krajeva e, može da upovrne jasne kuranske, kuranske ajete. Kada je u pitanju pušenja, odnosno kada je u pitanju, pitanju pušenja cigareta ili duhana i poređenja sa drogom, mogu da kažem da se ulema po pitanju pitanju e, pušenja e, duhana i cigareta e, razišla da je većina islamskih učenjaka i većina centara za, za fetve e, da su e, za, za duhan kazali znači da je, da je haram pa čak i oni koji su liberalni oni kažu da je to nekruh tahrima odnosno da, da naginje, naginje ovaj, prema, prema haramu tako da E, kada bi samo uzeli uzeli nekoliko kuranskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi i to usporedili jednom jednom analogijom mogli bi da kažemo da je sasvim logično da e, zbog toga što je dokazano medicinski dokazano da da šteti da vjerniku nije dozvoljeno da baca baca sebe u propast da tu kubije i dikume na tahluke nemojte bacati svoje sebe svojim rukama u, u propast odnosno u provaliju na kraj krajeva to e, i materijalno materijalno šteti šteti čovjeku tako da e, su to sve elementi koji ukazuju da je sam duhan znači e, haram odnosno ili kako neka ulema kaže mekruh tahrima kada je u pitanju droga o tome nema apsolutno nikakve, nikakve dilema druga je strogo zabranjena odnosno haram i to je jedna pošast koja je e, nažalost sve više prisutna u, u našem, e, našem društvu. E, sad je drugo pitanje zbog čega se nismo izborili kroz institucije, odnosno kako možemo kažemo kroz određene komune koji su prisutne na ovom E, dijelu, drugom dijelu, e, federalnom dijelu e, ili hrvatskom, hrvatskom dijelu gdje već imaju razvijeni centri, a kod nas se tek nešto radi na tome kod Ilijaša, odnosno Smolući kod Lukavca, zbog čega se nije znači, prišlo rješavanje tog problema sistematski, odnosno planski, to je sad neko drugo pitanje o kojem se mogu možda po drugom prilikom govoriti. Dobro, nastavljam dalje. Selam mom dragom bratu Gerisu čujem podjele na evropski, bosanski, američki islam. Zar nije islam jedan? Islam je, islam je jedan, naravno e, imamo različite pristupe e, kada, u pitanju, kada su u pitanju šlijerske norme imamo e, četiri velika priznata, priznata nezaba, znači u određenim finesama u određenim pitanjima postoje određene razlike, ali kada su u pitanju, kada je u pitanju fundament islama, on je jednostavno nepromjenjiv i on, on je E, on je znači e, kao takav e, primjenjiv na svakom prostoru gdje god se nalazi, nalazi naravno da imamo specifičnosti okolnosti vremena u kojima, kojima se živi i u tim okolnostima e, ima, ima i mogućnost znači ovaj primjenjivanje određenih rus, rus odnosno određenih olakšica naravno da se ne izađe iz, iz okvira šarijeta mm. Od sabaha pa čitav dan sam bila bolesna, glavom me bolila i nisam smjela ni da se pomjerim. Ima li šanse da to nadoknadim? Molim Allaha da mi oprosti. Mm, ako je e, tvoje zdravstveno stanje znači, bilo, bilo tako da e, nisi mogla znači, da izviš, izviš i baljet, E, da nisi mogla znači da, da, ovaj, da obaviš obaviš namaz e, stojeći ili onako kako je to propisano e, Alarušanuhu e, nam je dao olakšice odnosno mogućnosti poslanik sve sve je to, to pojasnio da osoba koja ne može da obavi namaz ako se radi o bolesnoj osobi ne može da obavi namaz stojeći da to može uraditi sjedeći ako ne može sjedeći da, to može, da namaz može obaviti ležeći na boku i tome i slično da osoba koja ne može ne može da pomjera usnama da to može da da ovaj učini u mislima tako da e, islam znači ima e, ima olakšice olakšice kada je u pitanju namaz i ne vjernik ne bi smio sebi dozvoliti da e, izostavlja namaz osim u nekim situacijama kao što je da izgubi izgubi svijest ili da izgubi ovaj da da izgubi pamet e, u drugim situacijama naravno da bi trebalo da se potrudimo da izvršimo izvršimo namaz e, ako ne možemo da da izvršimo i sunnete onda bar da se potrudimo da izvršimo farz dokaze jer ćemo na sudnjem danu upravo biti pitani, biti pitani za farsu. Selam sa Kosova. Da li se nama skraćuje zbog puta ili zbog poteškoća na putu ako ih ima? Ako nemam poteškoća, treba li se skraćivati namazom? Većina islamske uleme smatra da e, neovisno od toga da li se radi o poteškoćama ili se ne radi o poteškoćama, ako se pređe e, određena kilometraža, 80 nešto kilometara, bez obzira sa kojim prevoznim sredstvom, znači da e, postoji mogućnost olakšice, odnosno da možemo da skratimo, skratimo namaz, ili ako se radi o e, putniku, o, ovaj, a, e, putniku koji putuje uz Ramazan, znači postoji mogućnosti da e, i da se mrsi taj dan, da bi se taj dan nakon toga, nakon toga napostio, mada ima znači islamski valima koji smatraju da ako se e, radi o e, put koji ne iziskuje neki veliki fizički napor, znači da, da ovaj nema nema razloga da se mrsi, odnosno da nema razloga da se skrači. Po našem hanepijskom mezugu ovaj, e, skračivanje namaza bi trebalo u stvar da bude, da bude e, naša obaveza i tu u pogledu, znači, ovaj, e, u odnosu na ostala tri mezheba, tu je e, hanepijski mezheb, možda, možemo da kažemo, naj, najstrožiji i zbog čega ne bi, kao što Muhammed kaže, ovaj to je Allahov dar pa ne odbijajte ono što on Allah daje kao dar šta je preporučivo učiti kada na primjer studenti spremaju ispit da bi im Allah olakšao i povećao pamćenje Naravno, vjernik bi trebao da bude u svakoj stvari, da se trudi u stvari, da bude što više pod abdestom, jer je abdest oružje vjernika. E, studenti bi trebali, naravno, da e, redovno uči, da pripremaju, pripremaju svoje ispite, da budu vrlo odgovorni onome što im je, što im je povjereno od strane njihovih roditelja i, naravno, na kraju kreva od strane, strane šire e, društvene zajednice. E, studenti treba da izvršavaju, e, izvršavaju obaveze prema Lavrošanomu da, e, da klanje, redovno klanjaju namaz e, i da izvršavaju ostale i bade, da se da se klonu svega onoga što Allah Lušanom zabranio i da naravno posle namaza e, uči najobičnije dove, te dove mogu da budu i na našem bosanskom, bosanskom jeziku, znači da mole Allah Lušanohu e, da im pomogne, odnosno da im olakša, da ispit koji im predstavi da se lahkoćom, da da se lahkoćom ponuči. Poštovani slušatelji, polako ćemo odjavljivati večerašnje izdanje, treće izdanje emisije u ciklusu upoznaj svoga poslanika sallahu alaihi veselam. Iskro se nadam da smo e, svi zajedno se večeras okoristili o ovo izdanje i da ćemo nakon ove emisije malo razmisliti i svesti račun sami sa sobom i da ćemo išta u tala početi drugačije raditi, naravno raditi sebe prema boljem za nas, a normalno i za našu okolinu i za naše društvo. To je bilo sve i do naredne emisije. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. Thank you. upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم